markus sura sappo e jeegom aya go'o yaade laso ummitaaki iisa de nyalaande fowtetende wittinoden mariyama mo magadalla e salome e mariyama inna yakuba coodi nebeele urɗe faa jeha gatta e ɓandu iisa nyalaande arandeere nder jeɗɗiɗiire den rewɓe ɓen gari to annyeere den illa law wakkati puɗol naange yiɓe bi'ondira moy tallitanta en hayre wonde e dambugal anyere den amma de ɓe kuncuno gite maɓɓe den ɓe ji'i hayre den tallitama inde mawni sanne de ɓe natuno nder anyere den ɓe ji'i jokolle no joɗi gere nyamo no ɓorni kolte daneje sey ɓe kuli o wi'i ɓe to kule isa nazaratujo tontanoɗo mo tefoton on o ummitake o wala ɗo da nokku to o wattano ɗon jonin kay jehe bi owe a yiɓe makko ɓen e piyer o artan on galili ton ji'oytonmo hano no o wi'irno on ni rewɓe ɓen burti anyere den ɓe doggi iɓe diwna kulal iɓe bembi sanne ɓe kalanay baa goto hunde den no ɓe poti hulude illa fajiri nyalaande arandeere nder jeɗɗiire iisaa ummitake mariyaama mo magadalla mo o riiwi jinnaaji jeɗɗi dow mum on kam o arti o wangani mariyaama yehi humpitoyde habaru on wondunooɓe e iisaa ɓen tawi ɓerɗe maɓɓe no metti iɓe boya ko ɓe nani o ummitake ɗum e ko mariyaama yi'imo ɗum fuu ɓe gonɗinay ɗum gaɗa mum o wangani ɗiɗo maɓɓe gom nder nandi gom iɓe nangi laawol jehoowo ladde ɓe garti ɓe kumpiti heddiiɓe ɓen amma ɓen du gonɗinayɓe sakitande nden o wangi e aayiiɓe sappo e go'o ɓen wakkati mo ɓe nyaamata o feliri ɓe rafi gonɗinol maɓɓe e yorde ɓerɗe maɓɓe ngam ɓe gonɗinayyi'uɓemo gaɗa ummitaaki makko ɓen o wi'i ɓe jehe nder duniyaaru du fuu baajoɗon tagaaɗo fuu habaru lobbo o gonɗinɗo waɗana batisma fuu hisinte mo gonɗinay jukkete alaamaaji kayɗiniiɗi jaadooji e gonɗimɓe ni ɓe diwran ginnaaji nder innde am ɓe kaalan ɗemle kese ɓe nanngiran bolle e juuɗe maɓɓe baade ɓe jari tooke ɗum waɗantaa ɓe baa fuy ɓe dekan juuɗe maɓɓe dow nyawɓe ɓe jamɗita gaɗa isaa joomiraawo haaldi e maɓɓe yencina dow kammu jooɗii gere nyaamo allah aahiiɓe makko kay jehiino baajowo nder nokkuuje fuu joomiraawo no wondi e maɓɓe tabintiniri haala kan e alaamaaji kayɗiniiɗi jaadooji e makka